gazteizeko karriketan gainti bana bilala heben, karrizketa baten egin nahiz eta mm, beraz heben gaz fracking edo gaz de xist delakoaren eksplotazionearen ideia bat delakoz. Eta hainbeste nahikin, e, ez dakiten zuten dut utzien ez hiotsoik. Hustiak. Hustiak eta gazteizeko diputazioaren aitzinean manifestazione bat zerbitzu publikoak. Hemen zaude manifestazionean? Bai. Bi hitzez, zertarako da manifestazio hau? Gure eskubidea defendatzeko. Adibidez, zer, nongo zertako lan, lan egiten ez zute? Ba hemen, alundian. Zerbitzu publikoa ematen dugu Ba, hainbat arlotan, e, nekazaritzan, inguru giro, eta, bueno, abar, haziendan, eta, eta, bueno, hemen dago de langileak zea, nola baite eh, aldarrikatzeko, bueno, galdu digun zenbait eh, eskubideak. Eta zer zarete, hemen diputazioko langileak, ala... Diputazioko langileak, ustet, gaur, uste e, e, eh, eh, gazteizko udaletzeko langileak ere, ongoia. Murrizketak dirila eta zer da soldatak? Bueno, lan orduak e, eh, lusatu dituzte. E, soldata bertan bera utzi dute, ordun denbora gehi lan egin da, ba soldata berbera. Bueno, kendu digute paga estra ere, estatuko agintariek esan bezala eta soldatan ere bueno, murrizketa hori esan dugu. Alasek, eben eh, ego euskal herrian ebai, gordinki haidiela Madrideko errabakien ezarten, lan jabo, soldata gutio, eta alasek, bestiak beste, zaizaten ahaldien ebenko arrazu eta ikzumait, asaletik horasek hartuik, eta besteago egabe, ba, gu bagutza itzila itzina, errandelako gue plataforma kideen ganat. Ipar Leiotik. Zer da hau? A la independencia de España, baia! no, pau en sos! Gasteiz, sorpresas eh? eh? da hau. Bai. Zer zen, no? Kesaten aldu zer zen gu da hau? hau da, eh, bueno, e, Napoleon, e, eh, o sea, la, <laughs> Napole, Espainia hartu zuen eta Napoleonen anaia Espainiako errege bihurtu zuten, eta hori e, mila sortzireun sortzi urtian izan zen, eta hor, bueno, Inglaterra medio ere, hor guda bat sortu zen, Espainiaren independentziarako, Frantzia, Frantziarekiko independentziarako. Ah, eteteko Frantziarekin. Bai, Hori, e, eta gortzar hor lau bos bat urteko guda, eta nik uste eta hau, mila sortziren, amabi, amairuan, ez dago seguru urtea, baina amabian edo amairuan izan zen. Hemen hauetako ba, guda batalla bat edo izan zen. Eh? Pepe Botella zen, Napoleonen eh, anaiz, eh? ez? Eh? Ah, nola, bai. nolako zen? Pepe Botella, ez daki Botella zer gaiti izan, baina... Moskortia zen ez. <laughs> vale, vale. A la independencia de España, hau da. hauek turistak edo zer, ala jubilatuak greban. Edo bise batera, turistak jubilatuak. Pasa bai. bai. bai. Hemen dira gazteizko jaiak hasten ez? Bai, hemen eh, hortik jaisten da zeledon. Hor dago San Miguel edo San Miguel Eliza da horrezkerko hori, horko dorre hortatik eh, ateratzen da, eta hor etxe batetara sartzen da. Soka batetak zintzik? Bai, soka batetik zintzik. Vale. Aterkiarekin ez? Bai, aterki eta guzti. Eta hori zer da aterki eta historio hori, nola, nobaitek imaginatutako historio gara, ala badu eh, kondairan edo historioan edo zerbait eh, oinari? Nik, ez dakit, nik kondairari buruz ez, ez dakit, nik badakit hori dela e, eh, nola baita irudikatzen du e, zeledon pertsona hau, ba, eh, erritar bat, hor e, mendik hogeita piko kilometra dagoen herri bateko pertsona bat da, eta gaztizko jaietara etortzen dana. Ah, baserritar bat. bat, eta bere, oza, eta ditun jantziak, bere, ba, bueno, bere inguruko ba, arropak edo dia, eta, bueno, ez daki, ez, badirudi ez dala oso luze datorren e, tradizio bat, eh? ez ditu ditu eh, urte ere. Baina, no, bueno, eta kondairari badago inguruan hori izin dizut esan. Zene izan txerebrea. Zene bai. <laughs> Bueno, ni da ni maestu naz. Eh, bueno, berez izan ez ni abokatu baina, bueno, azken hiru urtetan eh, legibiltzarki de bezala egon naz, eh, bueno, hiru urteta erdi. Eh, gazteizko legibiltzarrean, eh, alalar eh, ordezkatzen, eta ez dakit, ez eh, zer gehiago nahi dozun jakiti. Eh. <laughs> Maten du bizkaitak akzentua badiala. Ah, bueno, ni durangarra naz, berez, bai, naiz eta ontze ermuan bizina zen albuen, bizkaian eh, ondino, naiz eta aia gipuzkoa mugan da, baina ondino bizkaitarra mantentzen da, bai. Ni eider naiz, frakin ez arabako kidea ere bai, plataformako kidea, gazteiztarra, eta bastakit ikasketak eta ingurumen zientziak ikasi nun, eskuntza aruntz irudi bani joala, baina bueno, pixka denetarik egiten. <laughs> Ni Mikel Otero, eta, bueno, ben nabil, eh, eh, aurkako plataforman, jaiotzaz e, tolosaldeko herritxiki batekoa naiz, alkizakua, ba, lanbidez hemen e, eh, gazteizen zuhiltzaile bezala egiten dut lan. heben girela beraz e, fracking delakoaren hitz egite eta hortaz hitz egiteko, eh, ba, hori gogoratzen bari magira, duela kasik Patsi Lopez pozik etorri zen estatu batuetatik, etzakien etak zuetena egin zuela igual, baina etorri zen albiste batekin, gasa bazela Euskal Herriko lurpean eta horrek ba, iduriz irauli zuen eta postu eta beraz zer da gas hori nurkeran nahi duke zerbait. Beraz, harriak gasa egin dezake. Mm, bueno, eh, harria eh, ez da justu hori, da eh, gaza eta harria garai e, beretsuan edo osatu osatu omen ziran, eh, orain dela e, milioi urte inguruz eta ari gara eta gaur egun harriak diran hoiek, orduan errekak eta itsaso sakonetan zeuden e, eh, ondakinez, gero presioaren bidez eta sortutako harriak dira bizitza organikoa hor tartean edo be, nahastua edo gertatu zen, eta hor gero presioa eta temperaturaren medioz hor ere gaza sortzen da. Beraz, gaza eta harria sortze prozesu hortan, gaza harriaren barruan nahasia edo geratzen da. Honen ustiatzeko edo kentzeko lurretik ateratzeko prozesua fracking izena emaiten zaio. Fracking da e, ingeleratik datorren e, hitz e, berri bat, nola baita esateko, eta da hainbat teknika desberdin e, laburbiltzen dituen hitz bat. E, esate zaio baita e, frakin edo hidraulik frakturin, frakturazio hidraulikoa deitzen zaio, eta da, e, uraren edo likido baten presioaren bidez, arroka bat xeetzeko teknika. Eta justoki, emaiten du, e, zea, e, erregai edo energiaz aparte, teknika horrek dituela kezkak sortzen. Ez soilik, ez da soilik e, teknika bera, noski, ingurumen ikuspuntu batetik, e, ardura gehizen sortarazten duena momentu honetan da e, teknika bera, baina horren atzien gero egin beharko litzateke be bai azken finan erregai fosil bat dela eta jarretzen dugula eredu berdinaren eh, alde apustu bat eginten. Zeinen erregai fosiletan oinarritzen dan, hori ez da astu behar parte hori. Hori gero iguala ipatuko bai, dugu Baina berez, e, da prozesu bera, zenolako ondorio kokia aldituen alde batetik lurraspi zen, ez? Eta kasu honetan lurraspizen dauzen urtegientzako, gero bestalde batetik ere ateratzerakoan gasen e, eh, e, eh, isurkinak ere. Orduan ikuspuntu e, horretatik eta kontutan izan e, estatu batuetatik etorri diren txostenak, etorri diren informazioa, ba ingurumen aldetik eskatzeko moduko da. Ereduen eztabaida horretan sartu baino lehen lehengo eskaera zen, bueno, ingurumen aldetik aztertu dezagun benetan zenola kondoriok eh, eduki aldituen olako sistema bat erabiltzea. Lehengo trampa izenda, da, eskatu dituztela baimenak eta orain ari direla direla esaten, bai horiek soilik direla aztertzeko, ez? Esplorazio esaten dute eta ez undino ustiapena egiteko esplotazio. Orduan gero ikusten badabie bideragarria dela ustiapena egiteko hor bai ingurumen azterketa guztisek eskatuko dituztela, baina aspaldin da hemen negedia bat lelengo fase horretan aztertu behar dela, zenolako ondorioak edukiko dituen esplotazio oso bat zabaldu eskero, ez da soilik zulo bat, baizik eta hainbat zulo elurremu konkretu baten eta hori astertu bida, bai, lurre azpian eta bai, e, atmosferan zenolako ondoreko ekuko dituen lehengo momentutik, momentu honetan ez da biz hori, hori egiten, eta hori da lehengo eh, eskaera. E, aipatu duke, eh, estatu batuetatik eta agertu txostenak ingurumenaren kalteak ditela eta nor badaki txosten horietan zer agertu den? kontutan hartu behar da e, frakinaren teknika guretzako berria baldima da ere estatu batuetan ba, duela e, urte inguru edo egiten ari izan direla eta horrek estatu batuetako estatu desberdinetan hainbat e, eragin. Frakinaren inguruan bizidan jendia arazuak e, izaten hasi da. Adibide batzu jartzeko erateko ura den e, putzuak eta ba, agertu dira frakina egiteko sartzen den uretan dauden gehigarri kimiko kutsakorrekin. Ez da uraren presionia soil oraindik. Eh, Urari eri gehitzen zaio zerbait. Hasieran ez dugu esan, baina uraren presioaz eh, arroka buskatzeko eh, ekimen hori egiten da hainbat osagarri edo gehigarri kimiko ipinita. Beraz, osagarri kimiko horiek sartzen dira lurraren azpian eta zoru azpiko dauden akuiferoetan eta hortik eh, inguruan pasabehar dute. E, isolatuak omen daude, baina gertatzen da, azkenean ba, nahasteak eta egon direla, eta uh, lurrazpiko urak ere kutsatuak izan direla adibidez. Horrek hainbat eh, kalte eragin ditu, inguruan bizi diren jendiaren osasunaren gar, eta baita inguruan bizi diren abereen gan, eta hori hasteko gero e, atmosferara botatako e, isuriak eta ere izan dituzte hainbat eh, kalte inguru metropolitanoetan edo oizkoa izaten zen hori hori ba, bueno, landa ere muetan ere ba, ba, normala edo izaten ari da estatu batuetan e, eta horrek ere hainbat kalte e, bo, ari da egin den lekuetan Ipar Leiotik Berri kokatzeko ebenko fracking historio hori, argi geldi dadin, ordin Euskal Herri osoan badirela holako putzuak altxogori. Ez putzuak baino badaude alako geruzak, non uste dan gaz hau dagoen. Gero ikusi dugu beste lurraldetan eta gertatu izan dena adibidez, benetan estimatzen zana eta benetan dagoen kopuru asko ere gutxiagokoa izan dela. Prozesoak baditu etapa ezberdina bezala, hasten dira bauri hori esplorazioako baimenak eskatzen, lurraldeka eta zonaldeka. E, gauza da azalera maian, badibidez ba, araban euneko larogeta sortzia, badagoela, badoaz poliki-poliki ba, ba enpresak Espainiar Ministerioari eskatuz baimen hoiek azaleraka edo, ez? Nafarroan, e, Gipuzkoan eta Bizkaian ere badaude alako azalerak tramite ezberdinetan. Oro har, ego Euskal Herriko lurazpi askotan balirateke holako putzuak. Bai. Naiz eta ez baimenik izan horien eh, ustiatzeko edo aztertzeko oraindik. Bai, alako geruzak edo ez, hemen eh, asko hitz egiten da balmasedako formazioaz eta bertan omen dago alako gaza. Hori, non kokatzen da, iparaldeko jendeak ez betekigu? Ba, salera handia duka bizkaia tarabar arteko mugan, gia esan zehazki ez daki zen, zenbat lurralde hartzen duen. Ba, hori da, harri, harri geruza bat, eh, hainbat lekuetan, balmaseda inguruan, lurrazal inguruan dagoena, eta gero aitz eh, geruza hori sartzen da lurrazpian, Bizkaiako parte batian eta Arabako zonalde handi batian. Esan genezake Arabako erdia baino gehiagoan dagola, lurrazpian, 2000 eta bos mila metro inguruko sakuntasun batekin, eta hori omen da, hasiera batia mintzat, gehien interesatzen zaien geruza hori. Baina badira beste hainbat ere begiratzen ari direnak. Dani, baimenak eman direla putzu baten edo besten aztertzeko. Baina zuen beldurra da, baimen hori ustiatzeko ere balia leitekila. Eskatu die, baimen konkretu batzu, putzu batzuk eh, egiteko. Zer esaten dute, putzu hoiekin egingo dutena da e, aztertu bideragarria dan ala ez, gaza hortik ateratzea eta gero bigarren fase baten orduan ustiapena martzan e, jarriko dutela. Estaten duguna, zuor planifikazio bat dekozu eta hemen badao ingurumen arluen legedi bat, esaten dizuna, planifikazio fase horretan, ja ingurumen azterketak inbehar dituzula. Demagun, gero, e, hor instalazio bat egongo dela, aztertu, zenolako ondorio, kaukiko dituen horri, baina e, eh, asuntu da, ez dugu sinesten, zergaitik. Lehenko eta bine ona etorri zirenien estatu batuetatik, bota zuten lehenko mesua izan zen, zifre ekonomiko bat. Gaza ustiapena posible izango da, eta lortuko dugu, hogeita mar mila milioi euro, ja bota zuten, nondik ateratzen dozu e, datu hori. Gero, hainbat galdera, e, egin doguz, eta ikusi dugu, ez dakitela, segin da da, estatu batuetan, guztiatu dan, beste formazio baten datuek, ona, estrapolatu, ikusi zelako edan ikuspegi kapitalista lehengo, zifra bat bota, Hoita mar mila milioi euro. E, izan zen energia zailburu ordea, e, e, Xavier Garmendia, kuotasun nolan. Eta era berien beba beste datu bat botasun. E, hor dagoen gazarekin, hortuko dugu, horrengo irurogei urtetan, autosuficiente izatea e, energetikoki. Gero, azten zara galdetzen, a ber, nondik ateratzen da bien datu horiek, eta ez duki inungo daturik, ez ez, ez dakite benetan, ez? Orduan eh, horregaitik esaten dugu, ikusi, ez dakizue zertan e, sartuko zareten bez, aztertu benetan, ez zulo batek zenola kondorio dekon baizik eta hemen martzan jartzen baldin bada. Ustiapen bat, gaza ateratzeko, horren ze ondorio dekon, eta aztertu alde guztizik, ekonomikoak, ingurumenekoak, sozialak, eta abar. Hori, lehenengo eta behin, behintzat, datu guztizik edukitzeko. Ni hori datu guztizekin ere, argideke, nire eredu ez dela hori. Erregai fosilen eredu energetikoa ez dela, baina behintzat, eman informazio guzti hori, herritarrei eta gero, esan dezagun, bai, ala ez. Ez da dago, egon dan bitartean, hemen parlamentuen, ez da egon gara, herri honetako, bueno, kasu honetan eh, Euskal Autonomia Erkidegorako soilik, estrategia energetikoa. 2020 eta hogei urtera arte, dinot, hori da dokumentuan, nun jakin bidugu, zen horako apustu egiten dugu, e, energetikoa, eta hor sartzen zuten, noizkin, e, frakina ere. Horretarako lako apustu egiteko energetikoa, lehengo eta bain informazio eman behar duzu, jentei esateko, ikusi gazaren aldeko apustu egingo dugu, eta honek, honek ondoriko kiko ditu. Eta bentsa jetik jakitea, bale, ba, honen alde nau, ala ez. Baina bitartean badabize kontratuek egiten estatu batuetako enpresa batzuekin noski hori ja sinatuta dauz, porzentai batzuk mananduta eta bar luze bat orduan badau beste negozio bat eh, atzetik eta botatzen duten informazio ez da benetan informazio guztize, eh, da eurei interesatzen e, jakiena. Bai, heben hartzen. Are, guai kantoe bat? Mm, doktor deseon baten bat, hola, garai konkretu batzuk horrela harramanekin eta lotuak, ba, berziki hor gogotxu dut. <laughs> oscuridad. quien dijo que no es más divertido que seguir los caminos marcados? Resbalando por tu cuerpo, rociado por la confusión. Es la duda, mi bufamba, es tu miedo, mi dolor. Mirando al mar las tormentas salpican, despejando la estupidez. Tiro de la cadena y digo adiós a mi trocito de realidad. Hay cuentos por inventar, hay cuentos aún por inventar, hay cuentos por inventar, hay cuentos aún por inventar. aún por inventar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Él lo dijo mucho mejor. Ordin bai, e, estatu batuetako bi enpresa liratekela lan horren egileak, eta ustartuta, nunbait, e, Euskadiko energia, holako, nola esan ezake, elkarte ofizial edo sasi bueno, instituzional eh, bat edo, ez, zer da? <laughs> e, bueno, nidakina da, hor dauela, e, itxarmen bat sinatuta, bentsale lehengo fase honetan, e, ebe, bueno, ebe da, e, ente basko la energia, energia euskale erakundea, eta beradekon, dekon, eh, enpresa instrumental bat, SESA, deitzen da, Sociedad Hidrocarduros de Euskadi, Sociedad Anónima, ez publikoa. Eta horrek deko sinatuta hitzarmen bat, bi enpresa, estatu batuetako bi enpresaekin. E, Cambria eta Heiko, uste dute direla, beste izen batzueke, baina talde nagusiak, e, Cambria eta Heiko dira, estatu batuetan, ibili direnak, olako, bueno, ba, frakin eh, kontuetan. Eta orduan nor dau, euneko berrogeita laua, Eusko Jarraitza eta berrogeita amaseia, bi enpresa horiek banatzen, banatzen die. Eurek esaten dute, enpresa horiek ari direla diru bat jartzen, kostuaren euneko berreutea ze, ari direla ordaintzen. Baina gero, gazaz badateratzen, diru hori ez dutela berreskuratzen. Ni hori ez dut sinisten inundik inora dirudinez eure da bizordaintzen, baina horren latxiez zeo zer dao. Ni egon nintzen Bartzelonan, horregon zen forum bat e, honen eh, inguruan, gazaen inguruan, gizien bat, apurketa bitartez gaza ateratzeko enpresen e, forum baten, lobby konkretu batzuk egindako foru, eta horregon zen energia zailburua. Ni egon nintzen, eta geikoko zuzendaria, edo egon Hori estatu batuetako enpresa, eh? Bai, egon zen, eta horrik, ematen zuen hemen egingo zela, frakina, tipo egiten zuen berbaia, eginda egongo balitz bezala. Orduan, horren atzetik zeo zer geisa dago. Euri da, biz diru bat jartzen, ba kontrapartian bat egongo da. Orduan, hik erraiten diana, duk, e, nunbait, e, badela, holako, prozedura bat, baimenak, ingurumena, babestu, edo ez, baina hori dela, nolazpait, e, ba, asalezko ze bat, e, esan ezak, sasi trampa bat, bena atzean, ja, dena egina dela. Bai, baina hemen da legedie bat ingurumen arloan eta bar, esaten dute beti, e, baina beti beteko dugu ingurumen e, dauen dagoen legedia, edo ez dugu gaza aterako e, ingurumena kaltetzen baldin bada. Horre oso itz politikoak botatzen dituzten eh, hitze e, eh, borobiek edo esaldi borobiek, baina gero irakurtzen duzu beste dokumentu batzuk adibidez, lehen aipatuan estrategia energetikoan. Horra aipatzen da. Hemen sortu behar dela iritzi publiko bat e, eh, frakinen alde eta tramitazio administratiboa hori e, burokratikoa dela eta hori arindu behar dela. Hori dau jasota idatziz. Eta han... Zogotzegi dira arauak eta hori berdela mal, eta bizkaba bai, bai, bai. Egon da gara hainbat borroketan ikusteko hemen arauak ez diela oso oso zorrotzak ingurumen aldetik baina tira. Eta eurentzako arazo, ostopo oztopo bat legiek, Eta honek ja dukie, lehen hartutako erabaki bat, negozio hori hasiko dutela hemen. Behin lan horik hasita, ordian egokitu ingurumenaen babesteko zerbaitzko enpresen beharren araberan. Moldatuko dute txosten guztizek edo gaza guztizek gero hori eh, egiteko. Mhm. Danik erraiten zuen, etzela zea energia fosiloak ez zirela bere ereduak, baina e, ikuspuntu hortik aparte, bada beste arrazo bate bai, eben e, emengo fracking historio hortan, gazteiz eta bilbo e, urez ornitzeko putzua, ur putzu erraldoiak ere badirela, eta horik mehatxatuak daudela, ez? Olako zerbait ere bada? Mm, bai, hombre, hor, hemen, bai, madatu urtegi daude, eta urtegi hoietatik hornitzen dira bai gazteiz eta bai bilbo. Hasera batian, urtegi hoiek ez daude frakinarekin zuzenki mehatxatuak. Baina gertatzen da, sistema honekin arazoak edo baldin badaude, hor aurre ikusten dan bigarrengo urez hornitzeko lekua da subilanako akuiferoa. Urra reserva handiena da Euskal eh, Autonomian, eta hori aurre ikusia dago netorkizunerako edo hori eh, erreserba estrategiko bat bezala. Gertatzen da, frakina egiteko eta gasa dauen geruza horiek daudela urrazpiko erreserba horrekin nahastuak, nahastuak esan nahi dut eh, gainetik begiratzen badegu. Estratu desberdinetan, geruza desberdinetan, baina hor inguruan daude. Beraz, alde batetik, frakina egiteko behar dan ur pilo hori, erabili nahi dute akuifero horretatik, e, hartu nahi dute ura, hor hasi behar dute. Hor, e, akuifero horrek ez dauka ingurumen babesik eta ez dauka inungo beraientzako inungo arazorik bertak hortik hartzen dute. Ura asko hartu beharko dute, putzu asko egin beharko dituztelako, eta oraindik arriskutsuagoa dena da ur geruza hori mehatxatua dagoela frakinarekin. Ze ur eh, geruza hori dena kutsatzen baldin bada, gero erreserba horrek ere arazuak egin izango dituela ur edangarria izateko. Beraz, hor gaur egun begira ez dakit, baina eh, urte batzuei buruz barru begira, hor erateko urarekin e, izan ditzakegun arazoak ba hondiek izan daitezke. Mehatsuak lur azpian, baina lur asalean ebai, eran nahi dut, e, holako lan eraldoi baten emaiteko ez da mando batekin egiten edo asto bat bizkarrean e, hartu eta egin zer, zer ondorio edo ze eskatzen du holako azpiegitura bezala. Bai, alde batetik, eh, esaten duten gaz guzti hori eh, guztiatu alizateko, ba, behar dira putzu bat baino gehiago, gainera teknikonekin lortu aldena da bakarrik azalera konkretu batera heldu alda putzu bat, ez? Orduan horrek suposatzen du, ba, hori iragazkortasun hori lortu aldutela handitu bakarrik azalera txiki batetik. Putzu batetik ez dira helduko araba guztira. Orduan, irudien arren bakarrik bi putzu egin nahi dituztela hasiera batean ez dakiz zer. Nahi duten helburu hori lortu nahi baldin badute, horrek suposatuko putzu asko egitea eta gero ere putzu bakoitzaren e, biziraupena edo errentagarritasuna lengurtetik aurrera asko jeisten da. Orduan, bueno, ba produktibitate mai bat mantentzeko ere bai, ba beharko dira best, e, hainbat putzu sortzea. Putzu batetik bestera ba, komunikazioak egon beharko dira, sustantzia kimikoak urak eta berren direnaren arabera, gas hori nola garraiatzen denaren arabera eta orduna azalera okupazioa oso oso handia izango da. Ordin bai, e, estatu batuetako bi enpresa liratekela lan horren egileak, eta ustartuta, nunbait, e, e, euskadiko energia, holako, nol esan ezak, elkarte ofizial edo sasi bueno, instituzional bat edo, ez, zer da? <laughs> e, bueno, da, hor dauela, e, itxarmen bat sinatuta, bentsale lehengo fase honetan, e, ebe, Bueno, ebe da, e, ente basko la energia, energia euskale erakundea, eta beradekon eh, enpresa instrumental bat, SESA, deitzen da, Sociedad Hidrocarduros de Euskadi Sociedad Anónima, ez publikoa. Eta horrek deko sinatuta hitzarmen bat, bi enpresa, estatu batutako bi enpresaekin, e, Cambria eta Heiko, uste dute eh, direla, beste izen batzueke, baina talde nagusiak e, Cambria eta Heiko dira, estatu batuetan ibili direnak, olako, bueno, ba, frakin kontuetan. Eta orduan nor dau, uneko berrogeita laua, Eusko Jarraitza eta berrogeita amaseia, bi enpresa horiek banatzen, banatzen die. Eurek esaten dute, enpresa horiek ari direla diru bat jartzen, kostuaren euneko berreutea ze, ari direla ordaintzen. Baina gero, gazaz badateratzen, diru hori ez dutela berreskuratzen, ni hori ez dut sinesten inundik inora. Dirudinez, eure da biz ordaintzen, baina horren atxi ez zeo zer dao. Niego nintzen Bartzelonan, horregon zen forum bat eh, honen eh, inguruan, gazaen inguruan, gizien bat, eh, apurketa hidrolikoen bitartez, gaza ateratzeko enpresen forum baten, lobby konkretu batzuk egindako forum, eta horregon zen, energia zailburuan. Nire egon nintzen, eta geikoko zuzendaria edo egon Hori, estatu batuetako enpresa, eh? Bai, egon zen, eta horrik, ematen zuen, hemen egingo zela, frakina, tipo egiten zuen berbaia, eginda egongo balitz bezala. Orduan, horren atxetik zeo zer gehiago da. Euri Davis diru bat jartzen, maur ba kontrapartian bat egongo da. Orduan, hik erraiten diana, duk, e, nunbait, badela, holako, prezedura bat, baimenak, ingurumena, babestu, edo ez, baina hori dela, nolazpait, e, ba, asalezko ze bat, e, nola esan ezakik, sasi trampa bat, bena atzean, ja, dena egina dela. Ba, hai, baina hemen da legedie bat ingurumen arruen eta bar, esaten dute beti, e, baina beti beteko dugu ingurumen e, arruen dauen legedia, edo ez dugu gaza aterako e, ingurumena kaltetzen baldin bada. Horre oso itz politikoak botatzen dituzten eh, hitze e, eh, borobiek edo esaldi borobiek, baina gero irakurtzen duzu beste dokumentu batzu gadibidez, lehen aipatuan estrategia energetikoan. Horra aipatzen da, hemen sortu behar dela iritzi publiko bat e, eh, frakinen alde eta tramitazioa administratiboa hori burokratikoa dela eta hori arindu behar dela. Hori dau jasota idatziz eta han zorrotzegi direla arauak eta hori berdela eta bizkaia ba, egonda gara hainbat borroketan ikusteko hemen arauak ez diela oso oso zorrotzak ingurumen aldetik baina tira eta horrentzako araso osea ostopo badia legiek Eta honek ja dukie, lehen dikartutako erabaki bat, negozio hori hasiko dutela hemen. Behin lan horik hasita, ordian egokitu ingurumenaen babesteko zerbaitzko enpresen beharren araberan. Moldatuko dute txosten guztizek edo gaza guztizek gero hori eh, egiteko. Mhm. Danik erraiten zuen, ez zela energia fosiloak ez zirela bere ereduak, baina e, hortzaz eh, ikuspuntu hortik aparte, bada beste arrazo bat, bai eben emengo fracking historio hortan, gazteiz eta bilbo horni urez hornitzeko putzua, ur putzu erraldoiak ere badirela, eta horik mehatxatuak daudela, ez? Olako zerbait ere bada? Mm, bai, hombre, hor... Estatu batuetako bi enpresa hoiek zer, beren, nola da, beren hortikan ustiali leitekian gaz zati bat beretzat, eta beste zatia opari euskaldunentzat. Guk momentu honetan dakiguna da, itxarmen bat dagoela, eta hor dagoela, porzentai banaketa bat, nun esko eh, jarraritzak uneko berrogeita laua dekon eta enpresak uneko berrogeita masia. Hortik aurrera Gero pena zelan egingo da, net kondinoz dau e, esastapenik, ni argi den daukadana da, enpresak ez direla ona etorri dirua bakarrik jartzeko, eta esaten denean, ingurumen ikuspunto batetik ikusi dugu hau ez dela bideragarria, eta ez dauzu egingo, e, joango direla estatu batuetara, eta jarritako milioiak hemen utxiko dituztela, inundik inorez dut ikusten. Eta horrek deko mes fidantxa. bueno, eta horrek deko, eta horrek deko bigarren e, irakurketa bat, gainera, Esko jarraitzaia, jadani berrogeita mar milioi euro deko sorrekontutan sartuta. Eta orduan zer esaten doztazu, berrogeita mar milioi gaztoko dituzuela asterketa batzuk egiteko eta gero bidera garriz baldin bada galdu ditugula berrogeita mar milioi euro. Orduan, mesedez, inbertitu diru hori energi berrizta gaien eredu bateruntz. Beste gauza bat hor, e, idea bat egiteko e, diruaren proportzioaz eta eta ekimen honen proportzioaz gure investigazio lanetan edo eskure izan ditugu bi enpresa amerikarrak eta enpresa euskaldunan e, inguruan egon diren bileren aktak. Prozesu guzti hau eman den enean, ere beraiek bere bilerak eta izan dituzte. Beraz, danik esan duen bezala, gaur egun, portzentaiak dira, euneko berrogeita laua publikoa, eta euneko berrogeita amaseia Amerikarren esku. Baina, kontutan euki behar da, hori bakarrik dela, hasierako tirada hau egiteko. Bi putzuak egiteko, bi edo hiru putzuak egiteko, eta hor, hor demostratu ahal izateko ea posible izango den ustiapen bat egitea baina lortzen badute erakustea posible da lateratzia gas guzti hori, gero etorriko diren bertsioak diruko kopuru hauekin ez daukate zer ikusirik, naiz eta berrogeita mar milioi hasiera batean asko iruditu, gero hasi beharko dute berrogeita mar eun edo eundaka putzuekin. Putzu egiteko hasierako inbertsioa izugarrizkoa da. Bider pila bat. Beraz, hor e, beraiek aurre ikusten dena eta beraien aktaten eta bileratan ikusten dena da, da beraiek eh, ekin honetan egin behar dutena erakutsi posible dela ateratzia, gaz piloa, Eta orduan beste inbertsio kide edo lagun batzuk eh, beharko dituztela multinazional handia beharko dituztela. Eta ja harremanetan egon direla inbat enpresekin. Eta berei eka... zeintzuk aigea hitz egiten enpresa e, guztiz erraldoiei buruz. Europa mailan Chevron eto Exxon Mobil edo Conoco Philips edo Total eta enpresa mota hauetaz aigea munduko enpresa eh, eh, handienak. Eta orduan ikusten da beraiek aurre ikusten dena dela. Bereik dirua ez dutela izango gero proiektu handia martxan jartzeko. Eiko eta Cambria naiz eta Amerikarrak izan enpresa txikia dira eh, dira proiektuk hasten dituzten enpresa horietakoak, baina gero saldu beharko dituztela proiektu horiek enpresa hondietara. Beraiek aurre ikusten dute, gero azkeneko azkeneko partaidetza edo proiektu hondirako partaidetza hiru sozio edo hauena izango dala ehuneko hamarra edo ehuneko hogeia. Hori inguru horretan baldin bada, proiektu osoaren portzentaia, Euskal Ekonomia Publikoak edukiko lukeen portzentaia izango litzake. Proiektu osoaren euneko amarraren berrogeita laua beraz proiektu osoaren euneko eh, laua edo euneko bosta edo besterik elitzake izango. Inondik inora elitzake izango proiektu publiko bat. Bai, heben hartzen. Are, guai kantoe bat? Ni baldin bada, baldin bada. Taldea baldin bada eta abestia baldin bada. Ba belaunaldi horretakoan aselako eta ez dakit, hainbat moskorra rapatu ditu dalako abesti horrekin eta asko <laughs> dantzatu bindu dalako. Ba, azken filan abestia ez zure ez dakit, ez? Zure bizitzaren etapa baten e, eusagarri bat eta nire kasuen hori da, beti da nik esan. Hori, bai. leiotik. Eta heben, <clears throat> frakingaren inguruko mobilizazioa edo jendartearen kontzientzia dela eta zertan, eh, zertan zabiltzate? Plataforman aldetik, araban bintza eta hasi ginean e, eh, ba, difusio kanpaina handi bat egiten, alde batetik ba, araban zehar herri zerri joan gara itzaldiak eta ematen, eta pixkat bultzatzen ba, herriak izendatu izendatu daitezela frakinik gabeko herri bezala eman ditugu ba, berrogeta marria itzaldi edo araban zehar, pixkate formazioa emateko, eta guretzako ere berria izan zen, e, Patxi Lopezek iragarri zuenean, ez genekin ez da ere guk ere zer zen, frakin hau, eta gero hasi ginen ikusten zer suposatzen duen, eta bueno, hor gabiltza, orduan batez ere difusia egiten, orain eh, gazte izen eh, itzaldiak eta emango dira, baina bueno, itzaldi ez gain maitere, ba, saiatu gara, ba, hori, mendi martxak diala, bizikleta martxak eta pixkate jendea mugi, mugiarazten, eta interesa pixkate pixka pisten, eta orain buru belarri gabiltza aurriak seian egingo dugu e, eh, manifestaldia gazte izen. Berez, plataforma ezberdinek deialdia egin dute, eh, egin dugu batera, orduan egun horretan egongo da manifestaldia bai Santanderren eta baita hemen ere, baimen hauek eta frakinaren hau ez da bakarrik hemen e, gertatzen ari, baita ere Kantabrian, Palentzian, Burgosen, Herri, Osan eta bueno, beste leku hainbat lekutan, eta orduan esan genuen deialdia egingo genula badanok batera, eta hori urriak seian, ba, gazte izen egongo da manifestalia saiterditan eta Santanderren e, goizez izango da. Eta ordun horretan gabiltza atope. <laughs> Horek eh, beste galdera bat eta eta etorrarazten dit e, Mariano Rajoyen gobernuak, justizia ministroak mobilizazioen inguruan edo gauzak asko zorroztu ditu eta lege terrorista e, aplika leiteke olako mobilizazioen arruntetara, hor presioa sartua da jenten baitan etxetik ez eh, ateratzeko? <laughs> ba, galdera zaila da hori. Eh, hori aurrerantza ikusi beharko da. E, kontutan hartu behar da, frakilaren aurkako mugimendua berria dala, gaztea dala, eta orain arte ba, bueno, nola konzientizazio eh, alor batean edo ibili dela eta orain arte proposatu ditugu mobilizazioa diala nola baite esateko mobilizazio simpatikoak bizikleta hartu eta bizikletarekin buelta batzuk eman, konzentrazioaren batekin mendira igo, festaren bat edo jaieren batekin eta orain bai manifestazioa ingo dugu. Hortik aurrera kontuak nola etorriko diran ez dakigu e, gure esperantza da, araba mailan behintzat, ikusten dugu jendia nahiko eh, aurka dagoela eta presioa hondia igongo dela eta manifestazioak eta hondiak izango dira direla. Hortik aurrera eh, nola jokatuko duten aurkariek ez dakigu. Eh? Ze hau naiz eta jendea aurka dagoela ikusi aurrera botatzen badute, agian hor beste jintza mota batzuk edo etorriko dira edo ikusiko dugu, ja ez hain simpatikoak diren ekintzak egingo diren. Orduan ere, hor guzti hori kontutan hartu beharko da, hor e, beste aldetik edo, e, e, errepresiorik e, edo egungo dan, edo, edo nola, ez dakitze puntutan puntutaraino hau gatazka batean bihurtuko dan, edo ez dan bihurtuko, baina hori oraindik ezin dugu aurre ikusi. Mm. Oraindik gaude mobilizazioaren fase batean, non espero degun ba, jendearen presioaz gora begira ea bueno sensibilizazio bat edo egongo den ez dakigu norantza joango den mugimendu guzti hau dirudienez polizia baten eh, iraintzea edo esatea txakurra akta terrorista bat bilaka daiteke Euskal Herrian eh, ba, badakigu gatazea politiko esakona dagoela atzean, eta errepresio aldetik, eta gauzak oso komplikatuak egon direla azken urteotan, ez da? Eta hori ingurumenaren inguruko burrukatan eta zer eragin eh, izango duen aurrerantzean, eh, argi daukaguna da, ba, ba hori eh, kontu zibili beharko dela, <laughs> norbait iraintzeko edo badakigula Euskarrenean bizigarenok gauza batzuk egitea zer ondorio izaten dituen, eta oso kontutan hartu beharko direla gauza Gero gauza bat hor eta e, ere muhorik, horik jabeak baditu, zan e, agian nekazariak dira, doni dakita. Eta beraiei emanen zaie ekiz X euro luren saltzeko, eta nola aurka egin, berak bere jabetza pribatua du, nahi duen ari saltzen ahaldio, eta, eta aurrera, ez? Bueno, justo honi buruz badaukagu halako eh, alako kasualidade bat, eman genuen itzaldi bat eh, pobezen hemen eh, arabako herri, herri txiki baten, eta justo badaude putzu batzuk araban kokatuta, esulak eta baimena eskatze ardagoena eta horrela, eta aipatu genuen non zegoen kokatuta putzuetako bat, herri hortatik gertu, eta bertan entzuten ari zana, ari zan, lurzaio horren jabea nekazaria zala eta etzekin ezer eta berez duela urte batzutatik dator guztia hau eta baina berak etzen e- ezertaz jabetu ordura arte eta justo esan genionean ba ba susta hartuzun guk ere <laughs> baina eta ez dakigu nola erantzungo duten e, esan ez dakigu. Bai, eta hor, hor kontutan izen behar da, hor lege aldetik ere komplikazioa bat, bada hola, ze hainbat lekuetan, jende asko dago argi duenak ez duela frakinari buruz ere zerrentzun nahi, eta ez dagoena pres bere lurrak ekimen honen e, alde edo jartzeko hor gertatzen da, badagoela lege figura bat, eh, izena dula interes publiko, eta proiektua eh, ba, izendatzen bada interes publiko edo, edo publikoarentzako edo jendearentzako interesa duena, orduan naiz eta zure lurra ipini ez nahi horretarako behartuta izan dike eh, espropiazioen bidez eta hori. Bada risku hori, naiz eta jendeak argi euki eh, bere lurrak ez dituela jarri honetarako, derrigortuak izango direla bere lurrak usteko. Horrek ere guri kezka handia sortzen digu eta hemen landa inguruan dabiltzan sindikatuak eta horrekin ere osko, asko arduratua daude, ze kontutan hartu behar da, ez dugu esan ere, baino putzuak egiteko, putzu bakoitza egiteko, ba hektarea bat edo hektarea biko eh, plataforma bat egin beharko dela, milaka putzu egin beharko badira, ehundaka edo milaka plataforma engongo direla bakoitza bere hektarea edo bi hektarea okupazioarekin. Eta plataforma batetik bestera konektatzen dituzten errepideak, bideak eta, bueno, e, kamioien goraberak eta eh, esan ere landa inguruko modua oso afektatua dauden udalerrietan Ba, eragina handia izango duela. Eh? Hor eh, sindikatu eta kalkulatu dituzte, horreikusi ikusi dituzte, ez dakit eh, lurraren gaur egun nekazari lurren portzentai bat galduko dela eta horrek ere ba, ekonomian ere kalte bat izango duela eta hori ere kontutan ez direla ari izaten edo baita horrek kezka handia dago inguru hortan. <laughs> Ipar leiotik. Eta beno Galtua arrapostia Galdera xerebreak Zuk zure egun edoko bizitzan Zer duzu gehienik gorrotatzen? Mm, Ba, alde batetik igual e, emakumearen ahotsa ez eh, horren beste balio ez entzutea eta harremanetan ere bai ba, nabaritzea emakumearen respetu hori guztiz ez betetzea eta eta bere bere almen guztia ezinestea ere bai. Eta guk erraman dugun alkarrizketa hontan hori sentitu duzu? <laughs> ez ez hortzen saiatu naiz behintzat, <laughs> baina hori ere nire, nire, nire erronka dere bai, eh, hor nabil. <laughs> aipatzen dugu, justoki, hau eta pertsonalki, hik, Mikel, zer ugatze egiten duk eh, horren alde? erantzuten zaila, zaila ze, eh, nik, eh, a ber, bi alor nagusi ipatuko ditute, nire lanean adibidez, ez da emakumenik eta guk e, nik nabari dut eh, ba, hor e, eta eta e, dugula ez bada gure gizonen artean gauzai buruz hitz egiten eh nik ikusten dudana da hor ba gizon e, gizon arteko elkarbizitzan edo eh hori hor gai pendiente badela gauzai gauza hauei buruz hitz egitea eta kontzientzia pixka bat hartzea eh, hori bueno, lan inguruan. Zu, zu artean, hitz egiten da, hortaz, ala matxitoen ofizio bat bezala ba, da? Hori da, hori da, hori da, oraindik asko geratzen da horretaz, eh, matxitoen eh, eh jarrerataz eta hori asko ikusten da, eta justu zu lana horretarako pixka bat, eh, pixka bat eh, bereziki pentsatu bezala dago, eta hori, eh, ambiente hori ere notatzen da. Eh, eta hor, hor nik iruditzen zait, Ez, ez, gauza konkretuak, baina pixka bat kontzientzia e, sartzen eta e, saiatzen naizela. Gero hemen, ba, frakinaren inguruan, jake e, eh, gai honekin gauden, hor hemen hainbat, e, hainbat bueno, ez da eta sortu dira, ba, emakumeen paperetaz eta emakumeek izaten dituzten e, zailtasunekin, ba, bueno, lehen lerroetara pasatzeko, ez da? Eta hor, bueno, gure arteko ere nolabiteko lan bat edo kontzientzia bat izan dugu, e, ez da hori ere presente egon dela, eta esan, bueno, ba, e, emakumeak ea, lasai e, e, animatzen e, ba, lehenengo, lehenengo lerroetan eta prentxaurrekoetan eta bueno, irratietarako, elkarrizketetarako eta pixka bat martxa hori hartzen eta bueno, horre ere nola ba, lan bat e, egiten e, saiatzen gara guk ere e, lenguai aldetik, euskaraz ez dago arazo hori, baina guk e, ekoizte dugun erdia, erderaz edo izaten da baita, eta hor lenguaian ere, ba, errepasoak eta egiten ditugu genero aldetik, eta bueno, pixka bat hor, hor ere, kutsu hori, ba, ba, ba, bas, bas, sartzeko edo edo sentitzeko baita. Ah, danirentzat galde, <laughs> berezi bat. E, politika, tresna interesanta da harreman seksualen lortzeko? ni oso zauna nintzen nire errizen lehen, orduan, ni politikoan eh, paso mandu da ez da, Ez zuen horren beharrik. Ez, ez nuen eh, horren beharrik, ez da. Ez deko, dino, eh, nire kasuan eh, bikote badeket, bi ume eta berdin berdin ligatzen vale, dut, berdin berdina vale, bai. Vale, vale. Eginda neukan btb bete beharrak lendik. Vale. Ez aiz Dominik Strauskan bezalakoa. Sorgin batek podere berezi bat emaiten, emaiten dauk nola erabil hezake? <laughs> bat bakarra. Hori eh, gogoratzen dit, e, eh, zea muritzak egindako bertsuak, ez? Eh, mundua dantzan jarriko nuke jainkua banintza, ez da? Nolabait esateko hori, ez? Sorginaren boteria. Bueno, ez dakit, bizikaren bizi, moduari edo buelta emango nioke guztiz. Ez momentuz ez. <laughs> ah, zuri, lot, <laughs> zuri tokatzen zaizue. eh? Lotarako zein jantzi erabiltzen duzu? <laughs> Kamiseta bat. Algodoizkoa? <laughs> Bai. Ez dakit marxista haizen, baina Karl Marx ezagutzen duk. Dino, marxista, baina hogeita bat garren mendeko marxista. Beraz, emeretzi garren zion er ererigioa, e, eh, hiritaren opioa zela. Zein da hiria? Nire nire momentu honetan eh, oso pastelero gehiatuko naz, baina nire bi izeme argi dauz. <laughs>